Hakşerleri, şerleri hayreyler, zannetme ki gayreyler, Arif anı seyreyler, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Sen hakka tevekkül kıl, tefizet ve rahat bul, sabreyle ve razı ol. Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Hallak-ı Rahim oldur, Rezzak-ı Kerim oldur, Faali Hakim oldur. Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Bil kadı hacatı, kıl ana munacatı, terk eyle muradatı. Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Bir işi murad etme, olduysa inat etme, haktandır o reddetme. Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Deme şu niçin şöyle, yerincedir ol öyle, bak sonuna sabreyle. Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Hiç kimseye or bakma, incitme gönül yıkma. Sen nefsine yan çıkma. Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Hiç kimseye or bakma, incitme gönül yıkma. Sen nefsine yan çıkma. Mevla görelim neyler, neyler sen güzel eyler. Hoş sabrı cemilimdir, takdiri kefilimdir. Allah ki vekilimdir bir Mevla görelim neyler Neylerse güzel eyler Her dilde anın adı Her canda anın yadı Her kuladır imdadı Mevla görelim neyler Neylerse güzel eyler Naçar kalacak yerde Nagah açar ol perde Derman eder ol derde Mevla görelim neyler, neyler sen güzel eyler. Geh mativu geh mani, geh darru geh nafi' geh hafidu geh rafi' Mevla görelim neyler, neyler sen güzel eyler. Bu nasile yorulma, nefsinle dahi kalma kalbinden ırak olma. Mevla görelim neyler, neyler sen güzel eyler. Vallahi güzel etmiş, billahi güzel etmiş, kallahi güzel etmiş. Allah görelim netmiş, netmişse güzel etmiş. Hey koca Erzurumlu İbrahim Hakkı Kuddise sırrı Sen bunları söylemeye, sen bunları yazmaya hiç üşenmedin. Neler yaptın neler ama biz okumaya ve dinlemeye bile usandık, bıktık. Ne olur bizim ruhi siyamıza bakma. Erzurumlu İbrahim Hakkı Kuddise sirruhu. Cemaatin bütün gönlü sana feda olsun. Ya Rab dostlarının şefaatinden mahrum eyleme.